Da li je na putu do pravde dozvoljeno svjesno lagati e, onima koji su nevjernici, odnosno koji su dušmani ove vjeri? Salam iz Zenice. Salam rahmatullah. La laž nije dozvoljena. Osim, znači, kada smo u borbi, znači, pitanja laži, vjernik neće lagati. Znači, jedino u ratu, znači, ili kod momenta kad trebamo izmjeriti zavađene, kod supruge, iako pitanje laže ovdje prenesena laž, ne direktna laž, a otvarano lagati, znači nije svoj savjernika.